Okay. Number one sign dito, of course, ang word na seriousness. Kailangan yung guy ay seryoso talaga sa'yo. So, paano masasabi na siya ay seryoso? Okay? Hindi lang siya ay uh, stick to one sa'yo. Okay? So, hindi siya nakipag-date sa ibang babae. But syempre, ang um, kailangan niyang uh, magpakita ng effort na isama ka sa kanyang buhay. Okay? uh, di mo kailangang uh, maramdaman na ikaw ay uh, pangalawa lamang sa kanyang uh, uh, isip okay? or sa kanyang priority. Uh, nararamdaman mo na importante ka talaga sa kanyang buhay. At uh, open siya na pag-usapan ang uh, relasyon nyo. Okay? So wala siyang, uh, sabi ko nga kagabi, di ba, ang isang lalaki, uh, yung tip ko kagabi na hindi talaga siya seryoso tayo, ay yung wala siyang pakialam na pag-usapan ang uh, tungkol sa inyo. Bahala na. O hindi siya nag-open up siya. Pero ito, kabaliktaran to. Okay? Um, halimbawa, kung may mga bagay na kailangan yung pag-usapan at kailangan yung maintindihan sa inyong uh, relasyon, willing siyang pag-usapan ito. At ang relationship nyo ay progressing. May pinag may pinupuntahan. Okay? It's moving forward. Tumatakbo siya. Hindi yung napaka stagnant at nap- nandyan lang sa isang lugar at hindi uh, hindi nagmo-move, hindi nag Okay? So, ang tingin niya sa iyo since seryoso seryoso siya sa iyo, uh, eh, no, ano yung ano ko, hindi la, serious siya sa iyo. Ibig sabihin, iniisip niya na uh, kayong dalawa talaga ang uh, kailangan sa relasyon na yan na mag-work together para mapalago at mapabuti ang iyong relasyon. So that's number one, ang uh, boyfriend mo, seryoso. Ayun, so kamusta? Sino sa inyo ang may boyfriend na sa tingin nyo ay seryoso sa inyo? Pakisend naman ng hearts and likes kung ikaw kayo yon. Alright, marami oh. Okay, uh, ready na. For number two, Di ba kapag kausap mo ang isang lalaki or kung sino man, gusto mo yung uh, talagang yung attentive sa iyo, di ba? Yung uh, nakikita mo na talagang nakikinig sa iyo. Uh, ah, hindi yung uh, nag-wonder yung mga mata habang kausap mo o kaya uh, nakikipag-text habang kausap mo. Di ba nakakabuisit yon So, ang second sign na ang ah, boyfriend mo ay tinuturing ka talagang uh, girlfriend ay yung eye contact talaga niya hindi gumagala. Okay? So, uh, kapag siya ay uh, nakikipag-usap sa iyo, ma-feel mo talaga yung connection. Connection niyo sa bawat isa. Makikita mo sa kanyang mga mata na siya ay uh, talagang seryoso at attentive at uh, gusto talagang uh, maintindihan ang sinasabi mo. Yung talagang uh, uh, nararamdaman mo na yung sinasabi mo sa kanya ay uh, importante din sa kanya at uh, pumapasok sa kanyang uh, uh, ulo, hindi lang yung papasok sa kanan, lalabas sa kaliwa. Ayun. So talagang na nafi-feel niya na ganoon. I mean, nafi-feel mo na ganoon talaga siya sa iyo. At uh, syempre, Kapag ganun, uh, ah, pinapakita niya talaga sa iyo yung connection niyo ay uh, importante. At uh, interesado siya sa bawat uh, salita na uh, lumalabas sa iyong bibig. Okay? Hindi lang ito parang uh, uh, yung halimbawa, nakikipag-usap siya sa iyo, yung taong walang uh, pakialam sa iyo or wala sa iyong interest, yung nakikipag-usap nga pero yung tingin sa iyo blank. Parang wala. Parang parang nandiyan ka na wala. Parang blank. Pero yung titig niya na titignan ka talaga, talang titignan yung itim ng iyong mga mata habang ikaw ay nagsasalita. Uh, staring uh, at you talaga. He's uh, like, uh, parang ikaw, lang, ikaw lang ang uh, uh, pinaka sentro ng kanyang uh, mundo <laughs> habang kausap mo siya. He's really into you. Okay, yung uh, mata niya ay uh, talagang penetrating sa'yo. Okay? uh, binibigyan ka ng pakiramdam na ikaw lang ang babae sa lugar na yan. At uh, kasi kapag ganoon, kapag kausap mo siya, nagsasalita ka, nasa isang lugar kayo, maraming tao, yung naka, nakatutok lang siya sa'yo, ganyan, yung parang name-mesmerize, parang wow, parang ang feeling ng lalaki, wow naman, ang ganda naman itong kausap ko, or love na love ko itong kausap ko. Mafe-feel mo naman yon di ba? So, hindi siya yung tipong kausap mo tapos siya naman tumitingin-tingin kung saan. Tapos, kung gumaganyan-ganyan pa, tapos may nakita maganda, gaganyan pa, lilingon pa, ikaw ay nagsasalita. <laughs> yon kabaliktaran yun ng lalaking uh, uh, hindi talaga sa'yo seryoso. Pero kung ang lalaki ay uh, itinuturing kang totoong girlfriend, hindi niya sa'yo papakita na siya ay uh, walang interest sa'yo at uh, ipapadam, ipaparamdam talaga sa iyo na ikaw lang ang uh, first uh, at ikaw lang ang babaeng nakikita niya at that moment nakasama mo siya. Okay? So yun. That's the second uh, sign. Yung mata niya hindi hindi napupunta kung saan-saan. Okay? Hindi uh, naglalakad. <laughs> hindi nawawala. Okay? So he's really falling for you kapag uh, he stares at you when you talk. Okay? When you speak. All right, so number three, nag-open up sa sa'yo. Oh. Okay? Nag-open up siya sa'yo. Okay, so uh, it's sa lalaki kasi hindi uh, hindi common. Okay? Hindi talaga common sa lalaking uh, mahilig mag-open up yung nararamdaman niya, yung uh, yung mga embarrassing uh, moments niya, yung mga embarrassing stories niya, nung bata pa siya. Okay, uh, i- kapag seryoso talaga yung lalaki at uh, tingin niya sa iyo ay ikaw talaga ang mundo, <laughs> ikaw yung uh, girlfriend niya, hindi siya mahihiya sa iyo na ikwento niya yung mga embarrassing uh, moments ng kanyang buhay. Uh, ino-open niya sa iyo ang mga bagay na personal at uh, para ma-feel mo na ikaw ay parte ng kanyang buhay. Okay? Kasi alam mo, ang uh, trust ay uh, napakahirap sa bawat isa sa atin, di ba? Lalo na yung mga taong uh, dumaan sa panluloko, niloko, iniwan, at uh, minahal mo ng totoo pero niloko ka lang. So, yung trust ay mahirap nang uh, ibalik yan. Although, uh, kailangan nating ibalik pero talagang mahirap. Bilang tao, talagang I know it's it's hard. Okay? So trust is difficult for anyone. Uh, it makes people feel parang, halimbawa ako, uh, feel ko parang wala na yung uh, trust ko sa tao kasi nga pinagdaanan ko yung uh, hindi magandang uh, pangyayari before. At uh, halimbawa, meron ako na-share sa kanya ng secret ko sa pagkatao ko sa buhay ko. Tapos hindi kami nagkatuluyan at uh, ah, niloko niya ako for example or nawala nawala talaga yung tiwala ko kasi yung moment pa lang ng pagbibigay uh, ko ng kwento na yon na imagine sabihin nating uh, bilang lang sa kamay ang nakakaalam ng kwento na yon tapos senior ko yon sa kanya dahil uh, I was thinking that she was really um, uh, into me and she was serious about the us So, I decided na i-share ko yun. At uh, walang uh, pakundangan, walang uh, hindi na ako nag-isip na ano ba to, parang uh, nakakahiya naman or ganoon. Hindi ko na iniisip kasi I was uh, thinking nga na okay siya sa akin. I mean, totoo siya. And then dumating sa point, halimbawa man, na hindi naging kami, talagang mawawala talaga yung tiwala mo sa susunod na taong darating sa buhay mo. Kaya naintindihan ko yan. Kaya ang pagbibigay ng tiwala sa tao talaga mabigat yan. Ngayon, kapag dumating sa point na ikaw ay pinagkatiwalaan na, ibig sabihin itong taong talaga to ay uh, yung trust niya pinapahawak, pinapahawag sa iyo at ini-entrust sa iyo yung trust niya. Imagine that. So, uh, talagang tingin niya sa iyo ay uh, mapagkakatiwalaan ka. Kaya kung ang isang lalaki ay mag-open up sa iyo ng mga bagay na very sensitive uh, sa, ng mga nangyari sa kanyang buhay in the past, uh, yung mga struggles niya ngayon, sinishare niya sa iyo, hindi siya nahihiya, hindi siya natatakot. Um, ibig, talaga, ibig sabihin talaga itong lalaking to ay uh, tingin niya sa iyo ay ikaw ang gusto talaga makasama sa buong buhay. Okay? Kaya kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng lalaki na alagaan mo yun. Alagaan mo yun. Huwag mo siyang bigyan ng uh, reason na um, malungkot siya dahil uh, pinagsabi mo yung isang bagay na uh, bilang lang sa kamay na lang ang nakakaalam. Okay? So, this person is worth keeping, kumbaga. Okay? It's a really good sign uh, na ang tingin niya sa iyo ay uh, isa talagang totoong kaibigan or more than friend, girlfriend na soon to be uh, probably maging uh, asawa niya. Kasi nga, dyan tayo nagsisimula, di ba? Being uh, boyfriends and girlfriend. So, kaya nga, tatandaan nyo, kapag umabot na kayo sa point na ang isang lalaki ay mag-open up na talaga sa'yo, seryoso yan sa'yo. Huwag mo nang bigyan siya ng kalungkutan na siya ay uh, totally mawala ng tiwala sa tao. Sonny D. Uh, Policarpio Jr. Uh, good morning po DJ Ron. Pakibati naman po ng mahal ko. Ang initial niya ay MA. <laughs> Sonny, eto ha. Sabihin mo na yung complete name para mas maging proud siya sa'yo. Uh, di ba? Tapos pakita mo tong video. Uh, sabi mo uh, sa kanya, oh, mahal, pinabati kita sa Hugot Radio. Di ba? So, uh, pag narinig niya yung complete name niya, alam mo ba ang isang tao, walang kasing tamis sa isang tao ang marinig niya ang kanyang pangalan. Kaya kailangan mong tawagin by first name ang isang tao para makuha mo kagad ang kanyang loob. Pero kung ang uh, isang tao laging tinatawag mo, oy, pst, pst, oy, pst, oy, pst, oy, pst, pst, pst, wala. Hindi, mo <laughs> hindi ka magkakaroon ng connection sa kanya. Pero kung tatawagin mo siya by name, oh, halimbawa, Sunny, hey, kumusta? Oh, yung mga ganun. Tandaan yan ha, kung gusto mong mawin ang isang tao, call him or her by his or um, her first name. Ang ganda kaya ako nga pag tinatawag ng pangalan ko. Parang music to my ears. Kayo nga, di ba? Pag tinawag kayo ng first name nyo, ganda, di ba? So yun, tip na naman yan. Number four, ito yung pinaka-importante at alam kong magugustuhan niyo to. Number four sign, ang lalaki ay talagang nakikinig sa iyo. Okay? Naaalala niya ang mga bagay na sinabi mo sa kanya. Okay? Especially yung mga favorite food mo, favorite color, um, um, ano pa, anything na sa tingin niya importante sa iyo, naaalala niya. Uh, yung schedule mo, anything <laughs> like that. So if uh, the guy is uh, really into you and uh, he's serious and he uh, you matter to him, parang ganon. Uh, may, may, may, sit, may, ano bang Tagalog niya? Mahina ako sa mga pag-translate sa Tagalog eh. Importante na lang. Yung parang pinapakita niya sa iyo na meron kang uh, halaga sa kanya. Yun, sakto. Maaalala niya talaga ah, yung mga bagay na sinasabi mo sa kanya. Uh, halimbawa, pwede mong i-bring up yung mga previous na conversation niyo. Halimbawa, at uh, maaalala niya yon. Ah, di ba yung sinabi mo ganun? uh, di ba, ganito, ganyan. So, nakikinig talaga kasi siya sa mga sinasabi mo, sa opinion mo, sa nais mong uh, ah, ipapakid. Kasi yung tenga niya talaga nakatutok sa'yo, di ba? So, binavalue niya at nirespeto niya ang views mo, especially. Yung opinion mo nga, syempre. At uh, hindi niya ito binabaliwala lang. Tinuturing kang bilang isang talagang tao na may meron din naman isip Okay? At uh, pinapahalaga niya nyo, uh, pinapahalagahan niya yon. Okay? So, gusto niyang malaman ang mga bagay-bagay tungkol sa iyo. Kaya kapag nagkukwento ka, tala nakikinig sa iyo at gusto niyang mas makilala ka uh, through your mga kwento. So kapag nagkwento ka, magugulat ka lang pagdating ng mga panahon or nakalipas na panahon at uh, ibabalik niya yon. Di ba sinabi mo? Sasabihin niya sa iyo, di ba sinabi mo ganito noon? Tapos magugulat ka, ah, naalala mo pa yon? Mga ganon. So, very attentive yung lalaki na yan. And uh, especially kung may mga uh, import, importanteng uh, mga kwento ka na napakahalaga sa iyo, hindi niya makakalimutan. Ayun, so nar- naalala niya lahat-lahat lalo na yung mga makukulay ng mga kwento mo na sinier mo sa kanya. So, ang lalaking yan, kapag ganun ay nakikinig sa'yo, tinuturing ka talaga niya ang totoong girlfriend. Hindi lang palamuti sa kanyang pagkalalaki. Ah, Philip, ha ha ha, o batang-bata pa tayo, Kuya Ron. Oo ano naman, kalabaw lang ang tumatanda. Kahit na medyo nabawasan na ang, ang, kakap, ang pagkakapal ng aking buhok, feeling ko bata pa rin ako. Buhok lang yan. <laughs> no, napaka, napaka ano ako eh. So parang, sabi ko, ano ba to? Parang uh, tumatanda na ako. So, parang sabi ko parang, hindi na ako kagaya dati na very uh, uh, youthful looking. Kaya lang na-realize ko, sabi ko, yung nga mga Hollywood stars nga eh, uh, wala silang pakialam sa ano nila. Ang pinapakita nila ay yung kung ano talaga sila. I mean, uh, yung character nila, wala sila, hindi sila masyadong uh, pinapansin yung nababawasan sila ng kung ano man ang dating meron sila. Nabawa, napakakinis nila before, napaka-younger looking at napakakapal ng buhok. Wala silang pakialam. So, kailangan ganun <laughs> din naman tayo. So, talagang darating tayo sa panahon yan at talagang tatanda tayo. So, what's important is kung ano yung ah, feeling natin deep inside. Kung uh, young at heart, kumbaga, ang uh, term dyan Uh, someday, Kuya Ron, ayun, yun, makakauwi siya. Very nice. Sige, promise ko yan sa'yo. Ako magiging guide mo. Okay? Eto na, eto na. Alam ko magugustuhan niyo to. Isa sa mga signs kung ang lalaki ay uh, talagang seryoso siya ang makipag-relasyon ah, uh, sa iyo at ikaw ang totoong girlfriend niya, itong lalaki ito ay inaalagaan ka. Okay? Anong sa anong paraan? Uh, kapag may sakit ka, di ba? siya ang nagiging uh, doctor. <laughs> personal doctor more, personal nurse. Inaalagang ka lang niya. Talagang uh, hindi sumapakali na masama yung pakiramdam mo. Ipagluluto ka niya. Okay, um, kung talaga marunong siya magluto, di ba? Uh, pagluluto ka niya, minsan niya kahit hindi marunong magluto ay gagawa ng paraan, di ba? Uh, <laughs> gustong matuto para ipagluto ka lang ng uh, pagkain kasi kapag ganoon ay uh, it's an expression, parang uh, pinapakita niya sa iyo na committed talaga siya na magbigay sa iyo ng something nice, something na ma-appreciate mo. At uh, ah, gustong-gusto kasi ng lalaki, sa totoo lang, mga ladies, ito ang uh, wag niyong kakalimutan. Gustong-gusto ng lalaki yung na-appreciate sila ng babaeng minamahal nila. Kaya kapag kayo ay ginagawa ng uh, maganda ng uh, lalaki, i-appreciate niyo siya. Okay? uh, appreciate mo yung uh, effort niya, na ikaw ay natutuwa sa ginawa niya. Yung lalaki, mas gugustuhin niyang uulit-ulitin pa niya yung ginawa niyang yon at mas uh, magiging masaya sa mas, masaya kayong dalawa kasi yung uh, ginagawa niya ay uh, uh, lahat magaganda. So, maga, na-appreciate mo kasi eh. kapag hindi mo na-appreciate ang isang tao, especially kung yung lalaki, ikaw yung babae, pinagsisibilahan niya, or pinapakita niya ng maganda tapos never mo ma-appreciate, hindi niya nafe-feel yon ah, huwag ka, baka makakita yan ng babae na mas uh, uh, appreci- uh, mas ma-appreciate yung effort niya. Mawala siya sa iyo, so sayang naman, di ba? Kaya alagaan niyo yan, all right? So yun, so number one, pinagluluto ka niya, di ba? At uh, ito pa, um, especially kapag uh, ikaw ay uh, nasa kayong dalawa ay nasa public place at napaka-crowded. Maraming tao. Uh, at uh, nasa place kayo na hindi uh, familiar sa inyo or sa iyo, lalo na, um, hahawakan niya yung kamay mo. Okay? Ayaw niya yung uh, mawala ka. Ayaw niya yung uh, feeling na mabitawan kanya. So, uh, itong lalaking to talagang ma-feel mo na hinahawakan ka. Hindi kanya bibitawan. At uh, pinapakita niya sa iyo na ikaw ay uh, protected and you're safe with him. So yun. Hindi yung lalaki na nasa crowded place sa kayo. Minsan, hindi mo lang siya uh, lumingon kung nasa ka na. <laughs> Ikaw naman yung habol ng habol, di ba? So, pangit, di ba? So, pero itong lalaking to ay uh, napaka, ano, sweet, kumbaga. Ipaparamdam sa iyo na dito ka lang. Stay with me. Parang ganon uh, yun, part yan ng uh, pagiging uh, uh, caring niya. So, he takes good care of you. At uh, feeling mo itong lalaking to ay komportable ka at you feel safe kapag kasama siya, di ba? Ang sarap ng pakiramdam kapag ang lalaki ay uh, uh, napaka-confident na kaya kanyang protektahan. Kasi uh, human nature and nature talaga ng guy na protective siya sa kanyang uh, kinakasama sa kanyang girlfriend. Kaya talagang ipapakita niya yun sa iyo. So kung talagang totoo ang nararamdaman niya sa iyo at uh, totoong ang nara yun, totoo ka talagang ang paningin niya na ikaw talaga ang uh, babaeng gusto niya at mahal niya. Ipaparamdam niya sa iyo na ikaw ay uh, safe kapag kasama niya. All right, so ito pa, parte pa ng uh, pagiging uh, caring niya. Hindi lang uh, yung uh, pinaparamdam niya sa iyo na safe ka, Kapag dumating naman ang moment na siya ay uh, kailangan umalis at uh, i- lalayo sa iyo ng pansamantala, probably uh, siguro sa trabaho, or uh, yun, may mga instances kasi na posibleng magkalayo kayo. Yung feeling niyang ang hirap magpaalam sa iyo, di ba? Uh, yung uh, trouble of uh, leaving or saying goodbye to you, parang makikita mo talaga yun sa lalaking yan. Kasi parang feeling niya ikaw yung uh, life niya. Ikaw yung uh, strength, ikaw yung uh, happiness, ikaw yung lahat. Ikaw ang lahat. Parang you are my everything. Yun, parang kanta. And uh, so yun, kapag ganyan ang lalaki sa'yo, kahit yung pagpapaalam ay ma-feel mo talagang bigat sa kanya. Alright, so yan. Isa yan sa mga part lang ng pagiging caring ng lalaki. Alam mo kasi kung bakit meron ako itong kopya? Kasi pinag-aralan ko to. Kasi gusto ko na maging ganyan ako sa girlfriend ko. Kaya pinag-aralan ko talaga yan. At uh, sa tingin ko naman, lahat naman pumasok. Kahit hindi ko na pag-aralan, alam ko na yung talagang nandito na siya sa akin. So natuwa ako, kaya sinave ko siya kasi, aba, ito yung ginagawa ko dati. Parang ganon yung feeling ko nung binabasa ko to. Ito yung ginagawa ko dati. So talagang totoo pala ako sa kanya. <laughs> so yun. Kaya nakakatuwa. Sinave ko siya. Matagal na to dito sa akin. So sana natutuwa kayo na nakita nyo itong uh, ah, or uh, napakinggan nyo itong uh, ah, tips na to.